Amb aquesta mostra hem volgut parlar del procés de creació de l'escultura de Salvador Dalí, un, un procés complex però molt interessant alhora. Aquest és un, és un exemplar que presentem que Dalí va personalitzar i va convertir en obra única. Gràcies a les fotografies hem, hem anat una mica més enllà i eh, sabem que el bus era el maniquí de perruques que es posava als aparadors de perruqueries de París i que el seu origen era ja abans de Dalí veiem una foto, la, la primera de l'exposició veiem a Max Ernst amb aquest bust